dobrý deň. Zvučka odštartovala reláciu Na všetko je liek a to znamená, že v štúdiu sedí Katka Subotič, Boris Subotič. Dobrý deň. Prajem. Dobrý deň. A Erika Vincovreková a všetci tre vás vítame a tešíme sa. Opäť máme listočky od vás, otázky, telefonáty. Opäť sa nám vkradla zima do našich domácností, takže budeme hovoriť aj o veciach, ktoré táto zima prináša. Ale na začiatku by som sa na chvíľočku zastavila v spomienkách, no dávno, dávno, dávnych, keď chodil Mikuláš a strašil a boli hrozné veci, zemiaky sme dostávali, keď sme neposlúchali a keď sme nevedeli nič zarecitovať alebo sme nechceli, pre mňa bola neobyčajná trauma, ten strach z toho, či dostanem darček alebo zemiaky. Lebo ako má malé detsko ohodnotiť, či bolo dobré alebo či bolo zlé. Takže ja sa vás chcem opýtať, nepripravovali sme to, tak povedzte, čo vy s Mikulášom a čo si o tom naozaj myslíte? Máte tiež deti, ja som nikdy nestrašila deti, že nič nedostanú. Ale a vedela som, že kto bude teda Mikuláš, tak som povedala, že keby sa vám dal, zdal strašiteľný, tak je to striko Jano. <laughs> dobrá si, dobrá. A, a pozri sa, ten strach ťahaš celého života ju tvojim 45. roku, teraz koľko ano, máš, ano, ano. tak ešte vždy sa traseš Áno, keď, keď je Mikuláš, trasiem sa. A ja som mal strach z deduška Moroza. Aha, vy ste to volali Ded Mraz. My sme mali Ded Mraz, ktorý prišiel na Nový rok. No počkaj, Lebo... na a 5. decembra 6. Mikuláš, ja som čul o tom Mikulášu, keď som sa zamestnal, tak som počul, že je nejaký. My sme z komunistickej familie byli, boli, kde taj Mikuláš nebol vítaný. Aha. Bol vítaný 1. maj, 29. 11. deň Republike, ano. Novi rok, a možno ešte niečo e, e, e, narodený takže, takže teba nestrašili doma? Mňa strašil deduško mraz, kad on onako silo zabuchol ano, na dvere. Ano, Ja som sa ukákil. Teraz sa mi stiahol žalúdok, keď si zaklepal presne a I, už išiel. Otváral vrát. Ja sam došao preko majko Božja, ak mi nosi te dary, prečo to tak, tak zomrem zo strachu. A všetko by to bolo dobre, e, keď prošiel strach, tak trochu pomalo pozriem sa a je to uh, náš jeden sused, ktorý býval Jasne. do... Fuh, a teraz znovu je to sused a ako, kde je mraz? A čo budem <laughs> teraz robiť? Dakle, to sú čo, pokiaľ Ale z toho môžu byť na celý život. si mali, e, to je dobre. A potom musíš dostať e, naraz, e, e, e naraz to, čo myslíš i realita. Mm. Znači, ti, ti predpokladaš nešto fantazije, real, realita se može. Ina, a to je bolestive, a to viac menej nosiš cez život, ako ty napríklad. Áno, ale teraz nám narastú také citlivé detičky, že naozaj ich to môže jednoducho ako v tom prípade, že tam je čert a snehulienka, ináč ešte kým Katka dostane slovo, ja som potom už v dospelosti chodila ako snehulienka Aha. s Mikulášom a proste uh-huh. snažila som sa byť dobrá na tie deti, ale tretiu zimu, keď som to robila, tak som bola tehotná. A tak akože už v dosť vysokom štádiu, a také <laughs> detsko prišlo ku mne, poťahalo ma za šaty a hovorí, že a ty budeš mať malé Mikuláščata a aj soba? <laughs> Takže prestala som byť s A Kati, ty čo? Ináč pri týchto predstavách je krásne, že kolega Peter, nemenovaný, teda nie sa veľa, a tak hovoril, že vieš čo, že, ja, že čo je nové v politike? A on, že dnes sa skrížili dva kamiony. A predstav si, otvorili sa vzadu dvere a keď sa skrížili, začali z nich vychádzať malé kamioniky. <laughs> A skrížili. <laughs> Fantázia nám nechýba, Katka, ako to máš s Mikulášikom. Vieš čo, no ja si na niečo matne pamätám, ale u nás to bolo všetko, by som povedala, také priateľné. Prišiel Mikuláš do škôlky, pekne sme mu sadli na kolienko, máme uh, fotky z toho. Pedofil. <laughs> fotky, potom viem, že sme boli v kultúráku na Mikuláša, Mikuláši kedysi, na Mikuláša v Mikuláši. E, tam každý pekne dostal nejaký ten svoj balíček. No a v Šamoríne to bolo zaujímavé, neviem, či to stále tak je, e, e, ako chodil po celom meste, hlásilo sa to vopred keď príde Mikuláš, tak chodil po celom meste s čiakom. A neviem, či mal koč, eh, išli z dverí do dverí, ale decka, strašne veľa deciek bolo vonka, a naháňalo Mikuláša aj toho čerta. <laughs> akože to, to bola taká naháňačka, ako chceli im robiť zle. Takže no. nie každý má traumu. Tvoje deti, predpokladám, tiež nemajú traumu. Nie, nie, tiež nemajú podľa mňa traumu. Nikto sa s nich nesťažoval. My sme ich väčšinou brali tak, že tiež na také tie oslavy, že vopred eh, organizované, že sa tam eh, bola pekný program, Mikuláš spieval, mali tam aj čerta. Bola tam aj nejaká taká ako keby keby snehuliek. No, <laughs> takže, takže mm, nestrašili sme ich ani my. Dobre, takže je to individuálne ako všetko, o čom tejto relácii hovoríme. Vieš, treba, ja myslím? treba vedieť, že či máš precitlivené dieťa, aby si mu neublížil. Ja myslím, že pán Mikuláš prindel nejaké otázky pán pre našich, <laughs> pre našich, <laughs> čo povie naša Áno, pán Mikuláš možno nepríde, lebo má bronchititis. <laughs> No tak poďme teda na bronchitidu. No. Jesen sa nám skončila a priniesla všelijaké výrozičky, sopličky a všetko možné, ale často toto všetko prejde do bronchitidy, teda zápalu tak prosím ťa, čo s tým, ako na to, či sa treba vyľakať, alebo čo treba urobiť. Je tu na viacej otázok na bronchitidu. Spomíne takže... sa, že sme my povedali, keď ide o bronchitis, ak nejde o niečo ťažšie. Povedali sme, že je to rinovírus, ktorý u princípu i nie je tak si strašný. A ako i COVID. Ja? To nie je nič strašného. To je ten chrypkový vírus. Da, ale vje urobit zapal hrdla, nos zatvoreni, da oči trochu suzija, da mhm. trohu trochu počuješ slabše, alebo tu nešto maš Ano, Ali gdje, gdje je zapravo problem? To, zopakojima bi to ljudi vedjeli. Problem je u, samo u nas. Lebo kad virus stupi do bunjki, ale ne stupi každi virus do bunjki, ten virus musi mat ključ A taj ključ musi pasovať do kľúčky. Mm -hmm. A vtedy virus otvori buňku, stupi do nje, a potom da svoje e, dobro, informacije, a ta, tá buňka začima vyrábať presne to, aké informácie dosta, ne, a teraz ta buňka, nich pár... Dobre, čo je kľúč? teraz to je kľúč. No ale čo je kľúč? E, kľúč je to, da, on, da vírus može otvoriti, da pasuje na ten Čiže organizam. či si oslabený, alebo ako e, máš imunitu, je... ako si aj v duševnom stave? Te, e, poviem viac toho, môže byť, ale teraz ti poviem ešte niečo, što, što ľudia počuli, ale zopakujeme. Tvoja buňka povie pomoc, pomoc, ja mhm. som ohrožená, a, a teraz vylučuje nejaké chemické substancie, cytokíny. A tie cytokíny opäť priťahajú a, imunitnú sústav mm-hmm. z buniek, ktoré sú u blízkosti. A to je odpoveď našeg imunnog sustava, ktorá môže byť silnejša, než čo by to, ten zápal. by to trebalo. A preto máme ako následok Bolesti hrdla nevieme no, prehltať, no, chraptivo <laughs> no, hovoríme. No, <laughs> uši, oči, tak to je to. Uh, <clears throat> ja by som dneska poprosil Katku, aby nám ona prečítala e, jedan návod na bronchitis, ktorý môže urobiť každý z nás taj liek, doma. Čínsky, jeden čínsky lík. Dobre. Takže je to recept v prípade um, boľavého a zapáleného hrdla, keď kašlete, alebo dokonca už máte aj nejaké tie žalúdočné ťažkosti. Uh, tak čo nám bude treba? Dva, uh, eh, dva banány, ktoré už majú na sebe tie pehy, také tie čierne bodky, mm-hmm. uh, dve lyžičky uh, meda a 400 ml vriacej uh, vody. Takže samozrejme musíme tie banány očistiť, uh, potrebujeme ich v podstate uh, popučiť <laughs> nejakým tým uh, dreveným nástrojom, nejakou to varechov alebo niečím tým podobným. Uh, a potom tieto banány e, dáme do tejto vriacej vody a necháme ich tam e, pol hodinu. Mm-hmm. Keď e, po pol hodine to vypneme a keď sa nám táto zmes ochladí, pridáme med. Takže my varíme tie banány? Alebo len vložíme do tej varíme vody. Ich, varíme, varíme ich pol hodiny uh-huh. a potom pridáme ten med. No, máme vyrobený taký ten nejaký nápoj, a pijeme ho po 100, mm, no neviem, či tam bude 100 ml. No, e, rozdelíme ho si na 4 krát a pijeme ho 4 krát denne. Mm-hmm. Je to e, v podstate na jeden deň, keď chceme ďalší deň znova ráno si pripravíme znova to isté. Samozrejme, dajme si pozor na Ačko. Ačko to... Mm, vieš, otázka je... Ačko vždy, nemá z banány. Ale otázka je vždy, čo je menej zlo. Jasne. Čo viac pomôže? Pomôže tam, ale musíš počítať, že tam od trochu... Áno, ale je zase viacej rôznych receptov na toto. Napríklad Samozrejme. cibulu, keď eh, varíme s klinčekom a potom ju zase takisto zalejeme tým medom, tiež nám vznikne, recept, Recept. Musím Katku pochvaliť, Katka je to prekladala z hovraščiny, takhle veľmi pekné. To, takže Katka e, Nikto niekedy... si nevšimol. Ne, ne, nevšimol. Jasne, to nemusel si hovoriť, nevadí, je to v poriadku. Zoberte si, e, e, cukor môže byť liekom. Cukor není liek, cukor je veľmi, hm, veľmi čudná kémia. Keby dnes vymysleli cukor, nedostal by povolenie na použitie, lebo je veľmi nebezpečná substanca. Uh -huh. A mhm. je sladká a veľmi ťažko by <laughs> bolo teraz zakázať. No dobré, ale náš mozog potrebuje sladké. A môže sladké dostať aj, aj z cestoviny, aj, aj z bananiny, aj z, aj z mrkvy, môže dostať aj z pšenice. To je najhorší spôsob, ale môže. Ale z takého kremešu. Hmm. <laughs> Joj, kremiš. Joj. Áno, dobre, nehovorím. Zabudol som, čo som chcel zabúdať. Áno, Dakle áno. cibula. <laughs> cibula. Zoberem cukor. Koliko cukra? Zoberte si 4 tri alebo štyri polievke lyžice cukru. Dajte, urobite karamel z toho. Uh-huh. pridajte vodu, keď uh-huh. už dostanete Takže podľa želania to... Karamelovú tekutinu získame, áno. A potom dostanete vodu, kad to už već zavre, nakrajajte cibulu na štiri. Veš, na A nekad červenu šupku. Ima tu špinavu dat gore, a na štiri nakrat i mhm. dat da, Do da, da karamelu. E, e, teraz povijem, štiri cibule na litru vodi. Mhm. Taka je to činska. Inače mi davamo dvije, jednu ali bode. Mhm. Čiri, uh-huh. na, Čina štiri, štiri. štiri na litru vodi. vodi. Te razvijete koliko budete potrebova da cukra, to každi za sebe sam mhm. musi vidjeti. A kad dostanete litru vode, to je čaja, njedego dajte cibule na štiri sa šupkom, zopakujem to, a varit 20 minuta, 20 mm -hmm. minuta. Literatura negdje rozprava. Dve litre vody, ano. štyri takova e, cibule, cibule na štiri da, kusy. a variti do litre Aha, aby sa to odparovalo tak. a zostalo tam len... A, u horších prípadov a, e, literatúra povie 8 E, cibulek o horších, ťažších mm-hmm, prípadoch. Keď je veľmi zle, A teraz, keď je to po 20 minúta uvarené, no dajte trochu da ohladne, predsedite a pomalo cez deň. Literatúra povie, rozdelte si na tri časti, mm-hmm. a, ale píše tamo, môžete aj ch, e, chltom Aha, tak Pochod, pochod, pochod, pochod, okay. pochodok sa. Môže to tiež. Ja myslím, A toto by malo že menšie deťom. množstvo je viac tu, uh-huh. lebo mhm. stále oplachuješ to, stálne uh-huh. Mhm, nebo Čiže jasne, na to. takže pomaly popíjať. Na pomil popíjať, vždy dajte, aby to bolo teple, lebo viete, že teple uh, vždy lepšie robia chemické reakcie. Dobre, no, ale my často tom. hovoríme o tom alosane a on nemôže vlastne, že keď budeš piť ten alosan, že už začneš teraz na začiatku decembra, takže v podstate e, ťa to bude chrániť, že ti to nejakým spôsobom tak povzbudí imunitu, a, e, že by si nemal ochorieť? Skrátka, nechcem e, spievať ódy pre Alosany, ako by sa to mohlo, ale skrátka, o, o, o, tako poviem. Alosan v žalúdku urobí veľmi zaujímavé veci. On vie, že tie víruse ktoré tam nepatrie. patrie, one, hoci čo, smece, tako dalje, mm -hmm. a ne iba v želku črevah, než aj u e, svalstvima Aha. E, i u tkanjivom To znamená, o taj intersticijski priestor stupa, a vyťahuje e, z bunke, z bunke vyťahuje, lebo je on zasaditi, ale poviem ešte, dobre je Alosan brat i v takýchto prípadoch, lebo uvoľňuje črevnú floru a náš organizam ťaha ku zasaditom. Mhm. Ale keď ty máš priveľa lásky a tvoja žena ty sa 24 hodín venuje, áno, to ne, je naozaj nebo, ťažké a zložité. <laughs> tak, tak aj, poviem, aj lásky veľa je priveľa. Ale to není môj prípad, ja ťa... Nie som na teba nalepená 24 hodín. Iba 23 a Iba 23. Tak. No, to znamená... Ale niekedy to nie je škodlivý stav, ale väčšinou je to toxické tých 24 hodín no, Ale Tu musím teraz povedať, že eh, nie, nie je dobre ale hm, alosan stále brat, to je stále telo zalužňovati, mm -hmm. aby bolo bolo Uh, eh, napriek našem zl- životospráve. Tá Čiže je... koľko ho odporúčaš, keď sme zasa Mesiac, 10 dní? Takto, pozor, chlpca, očista chlpca, 28 dní uh-huh. piješ, 10 ne piješ, ali lepša je možda varijanta ta plokša. Uh-huh. Uh, Nije 14, 14 piješ, a 5, 6 ne piješ. Ne piješ. Prečo? Ne, ne chce me stale utočiti na tijelo uh, lebo je tam aj kopa takých vecí, ktoré sú potrebné pre nás. Da, ale vieš ty, čo je problém? Zopakujem, aby sme vedeli. My se stravujeme Bože hrani. A preto potrebujemo pomoć. A zopakujem ešte ono što sam povedal. Ne egzistuje žjadni lijek, pomoćka, ne vem čo, Što može urobiti tako čisto tijelo ako same tijelo. Same tijelo može urobiti Sa zazrake, ali musiš mu dati čas. A mi i ja se pozrem u listine mojih pacijentov, od devet nečoz je, o pol jedanest nečoz je o 12.30 niečo si, o <laughs> by si o mne hovoril. stálno niečo. A to je a ešte je večer po 9.30 niečo si je. dá, to je najhoršie. A to znamená, útočí na pankreas. Uh-huh. To znamená dále, že pankreas musí vylučovať denný hormón. Uh-huh. E, to je dobre, do, pokjel vilučuje denji. naprijed tome što je, to je dobro, zdravi pankra, zdrav organizam. A čo mame? Mame, s jedne strane mame energiju, uh-huh. použijeme, a ako je ne použijeme, deponujeme ako sadlo, a, a s druge strane mame, a s druge strane da, s druge strane mame smeće ktore ma ići cez oblički, alebo cez tenka hrube van. To bi bilo dobre. To je denji hormon um, ehm, inzulin, je tako? A teraz ti si povedala, veľmi dobrý šlagvor si dala, jem o pol devet. Ti musiš vedieť, že... O pol desať. <laughs> pol deset. Ti musiš vedieť, že tri hodine aj kad ješ, ne mislim tu na eh, šlivky, hrozno, jablka, Jasne. to ne mislim na to. Eh, mislim na konkretnije veci, tu ti je tri godine budeš minimalno musi čakat, že bi se ten proces trochu... Začalo to eh, trávenie, až tak sa dostalo, tak. že už mi ne, nezaťaží nočné tak, sny. Tak, a teraz o 11 o 11. hodine, 23. hodine, stúpa na scénu nočný Aha. Hormon. A nočný, ktorý pospešuje spánok. hmm Kaže onda melatonin, kaže hajde idi spavaj. Ja? Ano. A dnevni hormon kaže, e, čekaj frajeru, ne <laughs> možeš ti pred se zradu. Teraz ja sam ešte ne ukončil. A jedan s drugim, ono što ti poveš, pa na noži. to je dobre kad pozoraš na filmu, že su na noži, ali teraz je proces v tvome tele. Áno, a tam by sa nemali byť. Tam by, se... tam by mali byť v pohode. To znamená, ty e, cez noc, keď zaspeš a keď zaspeš, máš sny, že te neko naháňa a nemôžeš utekať. No to. Lebo, <laughs> e, vieš, to sú následky e, nekvalitetného postupa k tvojmu telu. tyraniu, lebo ty by musel vedieť, že o sedme, ja dajem šesta, sedma je posledne, tri, tri, po štiri hodine, to je tu negdje i taman stupa noćni hormon, a denje kaže čao, ja... Mal bi sam mislio se, teraz čakat na zajtrajši deň, to bude moje. Uvi, zajtra se uvidíme i to je niečo, taj prirodni ritam, taj cirkadijalni sustav, a bolo bi teraz, kad je zima, bolo bi dobro, kad už, ja se tog spomen, kad sam bol na dedine, noc, papa si ruky si umývajú v koritu, všetci v jedno koritu, mm-hmm. to je mhm. jedno. No, <laughs> tak, tak to bolo. To, tak to bolo, poviem. Lavor bol niekde, Dáva v Lavori se, všetci sme nebudete, si... Tí, tí mladší, ktorí počúvajú, dávajú sa svečky se pále, alebo petrolejské lampy. Mm-hmm. Takže ja som zažil doba, kde sa lojanice ešte palili. Ale loj sa palil. Da, loj palil. Tak te petrolejky se palili a my mm, papáme večeru a hlási se, pet, e, trošku se opomoli, porozpráva čo zajt, modli se trochu. Aha, pomodli da, sa. Pomodli, e, žaka tome e, Bohu čo dal, aby aj ten den prešiel. Áno, poďakovali za všetko, čo da. dostali, aké dary A čo deň. zajtra budeme robiť? Aby to bolo požehnané, čo I ešte príde. pol hodiny, pol hodinu ešte a ide sa spať, lebo petrol je drahý. Veď to? Áno, všetko je tam. Však o chvíľu bude aj elektrina drahá, tak budeme chodiť spávať na čas. Najlepšie bolo, keď neby bolo elektriny. No to bude veľká zábava, to by, aj to nám hrozí. To naj, Takže uvidíme, čo sa najlepšie stane. by bolo. Prečo lebo, myslíš? A čo myslíš, ako ľudí prežili také silné roky bez elektriny? No normálne. Ako je že... to akože- pochodle. Elektrina je veľké pochodle. Áno. Ali keď ti, ja si lahnem do postele a cítim zzzz, co ide, mm -hmm. hotel alebo niekde ide, šum, ide, ide tá drát elektrine ano. za moju hlavu a tam je tá ano, nočná ide tá lampa, a to, to, nemôže spať, lebo stálno niečo... No dobre, ale ešte nevieš, kto bol vrah, tak musíš byť hore ide detektívka, striela, jedna peti si, kurník, 11 hodín, ja viem, že nože sa bijú vo mne, ale kto bude vrah, no. Takže Môžete si to uľahčiť tak ako a, ja, počúvaj. keďže som napísala niekoľko <laughs> scenárov, povedzte si, a ja si ten scenár ja vlastne dokončím. Bude to tak, ako to ja chcem. Alebo to, to bol zase taký vtip, že príde si do, do izby a prichytí babku, ako pozera pornofil. A <laughs> povie babke, prosím ťa, vypni to už. Nie, nie, nie, chcem vidieť, či si ju zobere za ženu. <laughs> <laughs> Ti si to... <laughs> A, pa. to klinček. Ano, to je jasne. A sa <clears throat> A teraz ti... to, je, a teraz e, ti maš... ti si papala nešto što bi trebalo odist do himusa, himus prepracen do fecesa, a taj feces bi mal ist vonku, ti bi na, na WC potrebovala odist. Ale, čo se stava? ti Dok im ne neviem, to je vrah, tak nejdem. <laughs> a ty nevieš, teraz te zaťažuje eh, fecis ktorý se nahaza u hrubém črevu, Mi bi trebali mať hrubé črevo, ktoré je 100% nepropustné. Ali Ale musíš vedieť, je to eh, hrubé črevo je napriek tomu priepustné, musíme to a teraz pôjdu nejaké e, fekálie. fekálie do mozgu, pa boli hlava, mm-hmm. do plúca, do, do krv plúca. Teraz vieš, máš bronchitis, už máš taj... <coughs> a ešte te to zaťažuje a tu ti je ťažko, ne dýchať, ty vieš hrube črevo a plúca sú e, ako brat i sestra, ako spojené posudy. Áno, to hovoríme, že súvisia. Kedy Máš tlak na, na hrube črevo, máš tlak i na, i na pluca. Mm -hmm. Vieš? A, e, do, dobre, negdje je, kad je prazne pluca, hrube črevo je plno, ali to je nešto i ne. U drugom pripadu to znamena ti tora ne na cirkadijarni sustav, ti lakaš horobi. Ano, aby mi zautočili na mňa, nech ma poučia. Imunitu, aj Jasne. duchovno, Jasne. aj duševno si trochu tromy. Áno. A to, a to ľúbia baktérie. No dobré, no teraz sme ten, tento rok sme zasa ten čas vymieniali zimný, letný, svet sa nevie dohodnúť, čo chce, ale na mnohých ľudí to naozaj pôsobí veľmi deštrukčne, že sa tie časy menia. Ja s tým mám napríklad tiež problém. Týka ti? Vieš čo, ešte táto situácia, čo bola teraz, že sa posunie ako keby, že spíš o hodinu viac, nie je taká tragédia. Ako, ako ten, naopak. Áno, keď zoberú tú hodinu, oni robili na to už dávno výskumy. V tom čase uh, máme aj viac e, akože štatistických infarktov, dopravných nehôd. Uh, a podobných záležitostí. Dokonca viem, že e, som počula na Facebooku, že 8 rokov dozadu už odsúhlasili EU, že nebude ano. sa meniť ten čas, ale stále sa mení. Tak ono... Lebo sa nevedia dohodnúť, že či chceme ten hodinu, ako keby príroda nevedela, že čo chceme, tak je asi je jednoznačné, že nie ekonomika má zvíťaziť, ale príroda. A to není no, novinka, to, to je už trvá niekoľko No áno, ale už 8 rokov to riešia, vieš, to je to šialené. A však nech si hodia mincov a je to vybavené. <laughs> Ja som za prírodu, za tento, čo je teraz, tento sa mi zdá. Akože aj mne, určite je toto, mm, ide sa s prírodou, samozrejme. Že s týmto je troška menší problém. No ale dobre, keď bronchitis prejde do zápalu plúc čo vtedy? Antibiotika? Lebo väčšina lekári už povedia, že no už z tých priedušiek už to máte na pľúcach, aj, aj, aj to musíme zachrániť antibiotika. Pozrite, lekárska veda povie, kad imaš zapal pluc, že ti da antibiotik, ali kad, ne, kad povježe virusni ohorenje, lekar ti da a, e, antibiotik znovu. Prečo? Lebo čo kad virusni zapal pređe do, do bakterijalnog zapada? To se stava? Ano. Pa, vela krat se stava, ali to se da, e, inak se to da. E, ja bi sam teraz dal jedan velmi, velmi Eh, učin, učinu radobi sam dal uh mhm. eh, -huh. a, a povim že je to z mojih vlastnih eh, skusenosti moja mama a, ktorá bola už u nekom veku sestra povedala mami není dobro veľmi zle se citi dostal zapal pluć diha ako kad každu hvilu zomre ja sam si zobral dve litre oleja, bobkový e, nebo List, ovaj, Oregol si? Nie, ľubovník bodkovaný. Ľubovník bodkovaný. Je tak. Čiže rušíme bobkový list, takže 2 litre oleja. Dva toho litre. Janského, u nás sa to volala Jansky. To je, áno, Jansky. To je červený, pekný áno. červený olej. Sadol som si do auta a otišol som doma. Keď som došel doma, naozaj mama bola u komatoznom stavu. Veľmi, veľmi zle. tak ihnet sam zohrejal, jemne, lebo bolo zima, jemne se zohrejal da bi bolo možno i e, pozor. Tak dakle, jako teraz, a to bolo, Teraz je otázka, nekdo ma rače tjepliče, nekdo Ja sam uh ne vidjel čo, pa sam dal na ako ruka. Zobral sam gazu, ali plenka, teraz se už to plenka, a dal sam do lavoru sam dal olej, dal sam tu plenku, a cela Silno namočila, áno, tak cela. aby nasiekla. Potom sa je potiahol hore. Zvihol si, aby odkvapkalo z nej, čo je tam navyše. Musel. A prstom som trochu... Ešte to, potlačil, tak, aby, to, aby to bolo tak jemne, aby, jemne vyžmykané. Tak, tak, tak. Bolo nasiaknuté, ale bolo, ano. aby nekvapkalo. Dal som Eh, nečo, nečo plast pod mamu, pod uh, eh, mhm. hrbat. Uh mhm. -huh. A tam sam dal jedan čast gaze, ona se na to lahla a s drugim časom sam prešao cez celo. Aha, čiže ti musiš biti obalený aj na strane tak. hrbta, aj na strane Nemusíš, ali je tako lepšie činjeni, je to lepše. lepše. Dobre. A potom sam, kažem, igalitka Ničim bila to, ispod. Da, igalitka bo tako, čo to bolo? Bol uh, e, uterak, bola igelitka a na koncu tá gaza. Igelitka je taška igelitová, taška, takže dá. nebola tam <laughs> igelitka, ale, ale bola tam treba spotravinová tak, fólia. Tak, potom, potom som to všetko preklopil i nechal som a, Celú noc? A bolo to už neskoro. Ja som nechal dvere otvorené i išiel som do postele. I čuo som takto mm. vrlo rúžne stvari sam počeo. Mm, Rekao, Rôzne bože, hlasy. bože, ak se teraz izvuče, a musí se vyťahnuť z toho, lebo to je, naozaj to robí. I tak sam se zamislio nečo, je mama prestala dihat. Aha, vyskočil si. Skočíme tam, ona no. dýcha ako bebička. Ja, čiže dýcha, ona už nádherne, Bože, pohode. Moj hrany, ja ne znam či by sam plakal, či by sam bol uh, u veselju, ali tiho, jemne i tak zajtra oko Arifos, devet sam. sam dal to preč, odumil sam je i tako dalje. I ešte raz e, pre každý prípad sam to urobil. Mm -hmm. A, činjeni fakt je že se zapal pluc može viličiti 16 do 18 minuta ako trafiš bodi moksa. Tako, trafiš to, bodom. A isto 20 tako, minut 16, 18 minut. Pred trima lekarima smo to urobili i to smo pa, vidjeli. Ja? Ali už se ne vratilo naspad. A, ti ne musiš tako rigorzno tako rihle to mm -hmm. E, e, čo sme urobili? Dali sme plúčamo energiu. a mhm. plúča sú sama urobila to čo, čo Aha, potrebuje. Jasne, čiže vy ste tým teplým, tá moxa je vlastne, že sa na, tá palina... body, na prikladá body, na určité treba, body a oni aktivujú dá. proste to všetko. Dá, dá. No dobre, a teda taká otázka, že a robíš to aj teraz, lebo ty z tej činy pomaly už pridávaš prístroje, prístroje, nástroje, frekvencie pridávam, a jeden čo. Pridávam, lebo... Ale či, či aj toto ešte urobíš. Akože prinesie to. niekto Robím. svoju bebicu po tvojom, Robím. svoje dieťatko, aby sa netrápilo po nociach a keď nedýcha detsko, tak si úplne Urobím, hotový. ale teraz mám efektnú a teraz, ak sa spomeneš, rozprával som o tom aparátu, ktorý... Ja aj to ešte nemáš doma dá, o tom, hej? Ešte, ešte nemám a neviem, či bude môj majetok, ale budem ga mať. Čiže nová, nový aparát a čo robí? A on robí Eh, eh, antiinflamatorný základ zabíja... Proti zabija. Za, proti zápalovi Aha proti, eh, máš proti vysokých teplot, temperatura. Tak, keď máš teplotu, tak zniži. antipiretický. A potom zabija viruse 100%, potom ove... No ale keď to prejde do baktérií? potom zabíja Bože, baktérie, stopece zabíja. On aktivuje imunitný systém, ktorý to už očistí A sám. teraz poviem Aha. ďalej, antipo, je, to znamená nedovolí buňkama, aby zomrela, ak není treba. Mm-hmm. Toto je pod reguláciou. Ano, však bunky odumierajú pravidelne. Zvyšuje. Áno, a ešte to som chcela povedať, že ono sa to možno zdá, že on nepoužíva <laughs> už tú tradičnú čínsku medicínu, ale to nie je tak, lebo ty keď používaš aj, alebo doktor e, to obsluhuje po prípade ja, niektoré stroje, tak to ide práve, že po princípu pra- tradičnej čínskej medicíne, takže tie elektro... Čiže pracuje to s tými meridianmi a toto všetko. je to, lebo keď sa vyberá miesto, kde pripojí tú elektrodu, tak sa ide po uh, Po no. dráchom a meridianu. No, čiže po tých bodoch. Ako áno. keby si robil akú akupunktúru. Alebo keď robí zvukoterapiu, zase sa ide po bodoch. Alebo e, keď robí zase niečo iné, zase sa ide po e, autopatia, ide sa po bodoch, vyberajú sa vhodné miesta. Takže on to stále uplatňuje, len to prispôsobí. Jasne, len ľudia majú pocit ako... Teraz neviem, už ten prístroj asi nemáš. Sedela som pri takej, vyzeralo to chladnička a vlastne nič sa nedialo. Máme Sedela prístroj? som 20 minút a, a nevedela som, čo sa deje. Tak asi, asi <laughs> vieš, som si hovorila, že no dobre, mám rada Borisa a Katku. Ale, ja ne, ale pravda je, že som prestala kašľať. To je, to je teda, fakt. E, to je prístroj existuje v Bosne. Ja som tento, jedini, oboč, da, ako, ja sam jedini lekar koji vie s ním narabať. Tak da me volajú tam. Aha. Tak, zatiaľ, kad bi nekdo Kad je nekdo chcel, tamo je nemocnica, oni mi zavolajú, da im ukažem, da ich, da ich trochu visvetlim, ano, duha da prosvetlim. Ano, Zatel som ja jediný, koji to vie robiť, ale dúfam, že cez A ty určitý budeš mať ten prístroj možno. E, bud, možda nebude môj, ale budeme mať i na Slovenskom. Lebo... Ty si fanatik do týchto prístrojov a, a napriek tomu, že si teda stará čínska medicína, tak ako ty sa v tom, ale presne pointa je v tom, že ten, kto nevidí tie body, ten, kto nevie, čo sú meridiany, tak je mu ten prístroj na figu. Vieš, čo je zaujímavé? E, ten prístroj robí na nejakým frekvenciama od 30 do 300 Hz mm-hmm. s malým energiama a keď prejde od palca prema hore, on si vyberá... Od palca na e, nohe dal pása na hore, on si pozera, čo není pH dobrý. To je umelá inteligencia už. Čiže ona si to tam upraví. Ako on nemusíš pozera, vedieť, že máš zlú žilu pod kolenom, tak. ale on jak ide, tak, tak a tu je problém. A potom, keď ja to všetko viem, urobím niečo, napríklad ty máš strach. uh-huh. I mhm. povieš, ja mám strach. Je to aj do takýchto vecí? A ty tam imaš jedno dogmiči malé, ovce se na strach. Dugmiče bude asi gombiče. Mali gombik. Áno. No. Ty otočíš a on se pozve i povie, teraz urobíme to, všetko je taj strah mine i tvoji problémy idú. Čiže tá frekvencia, ktorá lieči tá, úzkosti a strachy, tá ťa... Vieš, to je Dobre, wellness. a to ťa zbaví navždy, alebo zase k tebe musím pa, prísť? Pozri sa, to mám e, vždy takúto otázku. Ty prejdeš ulicom e, číslo 2, e, dom. Ano. Prođeš tamo, pes jedan vidje vonku i ogriznete. Mm -hmm. I ti misliš, Bože, čo teraz? Zajtra kad prođeš tamo, znovu te pes ugrizne. No. A, od tri dni znovu te. To znamená ti, daj si sama odpoved. Ti se vilečiš, ali ako znovu priđe, takav znovu ochorieš. No, ale ja som si myslela, že by si nemal, lebo jednoducho ten program toho, že pes, ktorého sa bojím a pokúše, zostal. Teraz ale keď nezostal ukončím, ten program? Ale ten pes, keď ty máš jedan dobar... Uh, Dobrý. Za, udrž palicu. palicu a udreš psa, ten pas už nejde na teba. No. Rozumieš? To znamená, že si ty dostala imunitu na trochu viac úroveň a tá imunita teraz ochraňuje. Mm-hmm. No je to veľmi zaujímavé, určite sa budú ľudia tešiť, ale poďme naspäť, že čo kým nemáš prístroj, čo s tým zápalom plúc, keď nechcem antibiotika, keď Ta, prídem k doktorovi... Som, taj zábal? Bolia, čiže ten zábal Povedali naozaj sme o cibuli, Jasne. O cibuli sme povedali... A... Ale bude to trvať dlhšie, ako keby som si dala trojdňové antibiotika. Mm, to ale liečenie. s tým ty nisi vylečená za tri dni. Ti, tebi mm -hmm. su otišli, odišli trochu te bakterijuni, bakterije, ano, ali nečo, sa da nečo zostava. Tvoje tijelo ešte se vždy bojuje sa antibiotikom, lebo keď ti dostaneš jednu davku antibiotika, tri roky se tijelo tvoje musi vraćati na... Tri roki? Jedan rok, e, jedan rok stale, a tri roki tak pomali. To piše u medicinskim enciklopedijama i pracama. Tak to je naozaj dosť. Takže to pozor na antibiotika, najmä pre detičky. Lebo ja som bola na prednáške asi pred mesiacom e, doktor Hrušovský, teda profesor Hrušovský a profesor Fischer mali prednášku, kde hovorili o tom, že vlastne keď sa dávali tie Pfizerové inekcie, teda mRNAčka, e, takže odporúčali aj detskí lekári, teda nech si vstúpia do svedomia, nechcem menovať, ale bolo ich veľa, e, že odporúčali rodičom, aby dali malé deti týmto spôsobom očkovať. Momentálne je kampaň k tomu, že už od šiestich mesiacov, aby dali týmto. A vlastne e, tam tí profesori, ktorí teda už majú kus pacientov, teda kus stovky až tisíce pacientov za sebou, povedali, že veď každý lekár sa na škole učil, že deti, keď sú malé, tak sa vedia o mnoho rýchlejšie <laughs> vyrovnať s chrípkami a so všelijakými soplikmi a že toto tlačiť do nich je v podstate proti Bohu. Mám otázku E, ty vieš... Boli tam dvaja novinári. Tak ty vieš, <laughs> ty vieš, keď niekto má zápal plúc, aká mu je teplota. No veľká, 38 a vyššia. A môže byť i 37,5, môže byť. Uh-huh. Mhm. Ale musíš rozlišovať, či je to u mladého človeka, malé, malé dieťa, mladý človek alebo starší človek. U starších ľudí je teplota najčastejšia 37,5. Potom Aha, lekári môžu vedieť, môžu vedieť tí, <coughs> taká 35 a už je to tu. Ja? U mladších, eh, i u mňa, teplota išla na 42, keď som bol mlad. Áno. 42. A to znamená, že se musíš brániti uh, eh, uh, eh, klby. klby lebo Aha, som tieto už silné horúčky mladosti môžu poškodzovať To znamená, že tvoj krvi. imunný systém reaguje oveľa silnejšie. A u malých babetok, taj, ne malých, to po 6 mesiacov, tak má, tak si to silný ochrany sústavy. Tam netreba nič dávať, nič, to je kriminál. Len sa Jasne. nebať, ako mamička netreba sa báť, a lebo ty... mamičky dnes bežia, nutia toho doktora detského, že ale ja som to čítala na internete, mne to povedala umelá inteligencia. Priateľka, priateľka, priateľka i umelá inteligencia, to sú najlepší najlepší poradcovia. Áno, internet, a, priateľka, umelý, Ale ty vieš, sú lekári, ktorý také prípady, o ktorých my rozprávam, dáva echináceu čaj. Mm -hmm. Z mhm. echinace. I poveda, lepšie dajte echinaceu, nedajte im jesť. Nedajte jesť. Tabletky? No, nič. Nie, ja, jesť, aby da. si bol hladný. Á. Nič, lebo hladný, to, to sú silnejšie tie imunité sústava. I za pár dní do, duše ne može držati e, dijete da niče, ali da nema cukra, nema špageti, e, to znamena zelje i tako dalje, to zelenu zeleninu daš. Ja? Zelenina, no, ovaj, a tako, ovoce je treba dati vždi Zvlašt to doporučujem ženama i mužima koji imaju uh, e, kandidu. Aha, šećer kandida, kandida uh, se e, slatkosti, slatkosti, a i med je dobro, uh, e, ali ovoce davam. Prečo? Pomaranče, citrusi, a krepi. Ne dam pomaranče na, na, na uh, nula, nula na, na, ovu... Ja, ako nula, krvna skupina, jasne. Da, ne dam to <clears throat> iz puno iz, ti vieš iz kojih dôvoda, ja? Pa ne, ne no, však dati... teraz si povedal, že ty dávaš podľa toho, aká je krvná skupina, takže keď je niekto nula alebo A+, nedostane Dám od teba pomranče. Cukor nemogu dať, Aha. ne dať dati ak je, ak je A+, no, Jasne. mi nemôžem dať Bčko, môžem dať... malé a zle urobíš. Ale môžem dať jablko, môžem mm. dať eh, kompot, môžem dať eh, ovoce. Prečo? Cu, je tamo cukor, eh, ovocni cukor, ktorý má polifenole okolo sebe i kandida kad zje cukor, ona zje i to čo je zabije. Á, výborne. Preto vítané je ovocie, ale ne sucho, nego iba... <laughs> Takže čerstvé. pokojne dva dní, keď dieťatko nechce jesť, tak mamičky hovoria, pápa, aspoň lyžičku, daj si krupičku, dve lyžičky si daj a ja budem spokojná. Takže to je hlúposť. Ne, netreba, netreba nútiť to dieťa, stra, lebo dieťa chorobu. vie. Jasne. Netreba stravovať chorobu. Ak dieťa chce jesť, daj mu niečo Áno, také. ale ak nechce, nenútil. Ako nechce, tim, djete ma pocit za prirodu. A mi ga a, ono, prirodu, da, ali, nacija, ešte reš, od, eh, od šest rokov začme ne to, Niči ne to, ne to, ne to, to i tak dalje. Presne. Dakle, eh, eh, ta, taj čaj bi mogao brati i te postupi ktore sam ehinacija će te postupi. Mm -hmm. koje smo spomenuli. Takže ehinácia a je ju dostať v lekárni Katka bežne. má nejaké iné otázky? Počkaj, Kati, ešte toto sme už všetko tu na tejto hrudnej oblasti by sme to... vyliečili, ale či dávať deťom acilpirín? Mňa ešte v tomto prípade e, trápi to, že vždy sa hovorí, že dajte si preventívne acilpirin, aby vám nestúpla horúčka. Podľa mňa to nie je dobre. Vieš čo, ja som si čítala príbalový leták, je tam napísané, že do 15 rokov sa nemá podávať. Takže myslím, že otázka Super. dilema je vyriešená. Je to úplne jasné. No dobre. No nechcem o to komentovať. Áno. Pa ne, to nemá, to, to je samovražda. Ne vražda, nego Počúvaj, ja som vražda. to prežila, je, môj acilpirín je moja obľúbená vec. <laughs> ja som to hltala jak lentilky, len potom mi došlo neskôr, že to, že som mala akné, to nebolo klasické akné, lebo však ja som ho už nemala nejakú dlhšiu dobu, robila som kadečo. A potom som si raz povedala, že dám si acilpirín, nejdem otravovať e, Borisa, do hodiny som sa vyhádzala, takže Iba, to nebolo ani, že akné, ale to bola reakcia na ten acilpirín, na čo Áno. som došla až teraz po 40 <laughs> Výborne, a troška Katka, si si doničila žalúdočné steny. A Katka akne, ktorý mala akne, Katka to veľmi úspešno zvláda spolu sa mnom, keď smo povedali nemoj to, nemoj to, nemoj to. Daj si to, daj si to. To znamená ostráve. Áno, ale pravý úspech je, že potom môžeš zjesť aj to, čo nesmieš a nevyhodíš sa. No, a to je krásne, však o to nám ide, aby sme si občas dovolili aj to, čo nemôžeme. No ale Poďme na nejaký ďalší list. Ja som dostala teda telefón a tak poviem, a však viete, že mi telefonujú kvôli vám ľudia, tak som pani asistentka, že 22 rokov tuším mala dievčina a že už takmer rok jej vypadávajú vlasy, lekári jej nevedia povedať čo, lebo berie nejaké lieky, ona ich tam napísala tie názvy, ale mne to nič nevravelo, ja som si hovorila, že no píšem si, píšem kvôli tebe, ale nemám tú cedulečku. No a že v podstate, že lekári vravia, že to môže byť v tom, že vlastne vedľajšie účinky na viacerých liekov môžu spôsobovať vypadávanie vlasov, ale ona potom dva mesiace bola niekde preč, kde nebrala vôbec nič a vlasy vypadávali ďalej. Takže čo vlastne má urobiť a že či to súvisí nejako aj s tou krvnou skupinou, ale ešte upozornila, že má ako alergiu na rôzne jedla. a čo to zvykne byť histaminová intolerancia. intolerancia. Takže či to toto všetko dohromady môže súvisieť s tými vlastmi, lebo je zúfala. Ja som mal skúsenosti s tým. Prišla uh, devčina 20 rokov, tu nejde 23, a bola uh, úplne, to sa volá uh, totalis alopecia no, bola aj areata u začiatku a potom univerzis totalis. To znamená, toľko mála vlasov, koľko je tento stol, stol što je to. Ja som ju videla. A ty si videla? Ja si však ja ju poznám, áno. A vieš, ako to ukončilo? No ty hovor, lebo ja už som sa už po som to mesiaci, Ona po... mala asi pol milimetrové paperie na no. hlave no. a to bolo celé. No a po 6 mesiacov dostala krásny účas. 6 u výborne. tak ako... A e, ja sam se tu dosta naučil. Prvo, kad bi sam bol Amerike, dostal bi sam 40 tisuća eura, kad bi sam ohlasil ten. dobre. Ali nisam tu. A ešte bi, jedan krat bi sam dostal. Čo je? Bola deficit avitaminoza. <clears throat> Aha. Deficit vitamina. Deficit minerala. Bilo psihičko nevisporadjenje. Ano. A to všetko u oplivnilo krv, kvalitu krvi, ktorá nebola mm-hmm. dostatočne, da poviem, má byť, má, krv je veľmi zaujímavá, ona sa e, do kyselu, do e, zásady, to, to sú veľmi mali malí percenty, veľmi malí, mm-hmm. takže ona musela byť nejde u kyselom tom dielu. A teraz, keď som je počítil, samozrejme robil som akupunktúru na mm-hmm. miestu, a mislio sam že bi to mogao biti neki virus. Mm -hmm. Pa mhm. sam si mislio, to šetko može sposobiti. Jasne, bilo treba skumać. Či bi da, či je to neka bakterija. Mm -hmm. Potom sam si pozvao či je dostatočna prijetok krvi Aha. cez Áno, aby sa tie cibulky, aby boli vyživené. Tak, dali aby rastli. to vyživa tak som si pozrel, či tie atlasy axis dovolujú mm-hmm. prietok krvi, či není na jednu stranu uh, mm-hmm, stavce vlastne. A potom krv aby tam nezablokovali ide ten prietok hore, krvi ale dole veľkými... ťažko ide. Mm-hmm. A mhm. potom je, vieš, tu imaš jeden doktora Willisa prsten, nejaký jury prsten, nejaký, ja? ktorý reguluje vysoký krvný tlak, ne, da nezomreš, Aha, ich neviem. Čiže to môže byť aj vysoký krvný tlak. Čo to Išiel to som sa pozrieť. Jasne. Všetko bolo tu v poriadku. Takže e, že z tej strany nisam mogao, a potom som išiel generalno, mm -hmm. generálno mm -hmm. na, na, na taj pripad i pozeli smo sa E, obličke. Vždy sa spomenem mm. na vedcovia, ktorí chceli urobiť e, rast vlasov e, pomocou pilulky. A čo ano. trafili? Čo? Pohlavné orgány. Aha. muži, aby boli potentní. <laughs> To, Áno. A dali veľa, Pekne. veľa, veľa miliardy. Vlasy ti nenarastli, ale deti si mal koľko si chcel aj nechcel. Keby, keby mňa opýtali a, a a dali by aspoň trochu, bol by som bohatý. Oni bohatší ešte, lebo nedali, myslím, dávali veľa uh, e, peniaze na, na výskumy. A stará čínska povie, keď chceš rozprávať sa vlásima, Pozi se na oblički, mm a pozi se na pluca. Lebo i pluca nešto Jasne. sa s ta hlpima i tako dalje, dalje. To znamena že smo uh, e, museli dati do balansu e, do obličke, do, do a i pluca. A potom, kad smo dali uh, ja si teraz nespomenem, ktoré vitamíny, to závisí od človeka do človeka. Áno. I kad smo urobili mineralni balans, o šest mjeseca je Narasli krasna, vlasy. Dakle, to su ti povodi ili pričine prečo vypadajú. A prečo to ale trvalo 6 mesiacov, lebo veselá príhoda v moderovala som, tedy to bolo konferen, konferovala som nejakú kapelu a tam boli, oni boli dosť bohatí chlapci na západe hrali už v tom komunizme a vlastne jeden sa rozhodol, lebo bol plešatý a mu to prekážalo ako mladý muzikant, takže vo Švajčiarsku sú na to inekcie. No tak strašne drahé to bolo, tak si zaplatil strašne drahé inekcie vo Švajčiarsku. Hlava zostala plešatá, ale na zadku mal podušku, <laughs> podušku z vlasov. On normálne mohol na tom sedieť a pohodlne. To bolo Znamená, meridiany neboli správni. Aha, vidíš, I Tu si musel, kod ja som tiež musel tlačiť meridiane, akupunktúra, preto poviem, i meridiane som dal pozor, tak. i akupunktúra na bodi, to všetko, Dakle, vypadne las, vlasov je, kak by som to povedal? Komplexný problém. To je komplexný Aha. problém, ale to je ukažka, že niečo není poriadku s tvojim organizmom. Kompletne. Dobre, ale môže to byť aj psychické, lebo táto dievčina, ktorá mi volala, tak ona povedala, že bola na krvi Da. No. A že všetko, že vitamíny, minerály, ja neviem čo, že všetko má v tej krvi v poriadku a hrozne sa čudovali, že akú dobrú má akože z tých všetkých hľadisk, ktoré mm. oni tam kontrolovali, že akú dobrú má. Aký je prietok cez e, kožu? To asi nekontrolovali. To ne, ne, Aký je atlas axis? Ale či te, sú vírusy, či sú relácie, baktérie? Tak a keď ju nepočúva, tak si to môže vypočuť z archívu, da, lebo da. je to dôležité. Ja mám jej telefónne číslo, takže jej tak zatelefonujem. To je, to je všetko. I postúra je veľmi dôležitá, aj zuby, aké sú zuby, to mm-hmm. Katka môže oveľa viac. Mm-hmm. Katka je naša zubarka. Áno, ale práve sme tu už mali pred, eh, áno, v novembri, ale poďme sa vrátiť ešte k tým vlasom. Napadlo ma ešte jedno riešenie, kúpiť si letenky <laughs> do Istanbulu a ísť ako Boris. <laughs> Jeden známy Boris. A tak ako pristane mu to. Počúvaj. <laughs> Musí tie baby baliť, tak čo už. Ale naozaj tam chodia. My keď sme boli uh, na hoteli, teraz, tak som tam videla jedného typa, čo tam bol na tej, na tej akcii. To je vidno ale na vraj to boli, kamarátka si to dala, ale ona že to je veľmi bolestivé. Je. Yeah. No to, to som sa ho nepýtala, no. či ho to boli, neboli, no. ale vidíš, mohli sme sa, lebo to boli Nemci, lebo hovorili nemecky. Obdobie, ale... jedno obdobie A myslíš si, že sa oplatí, i sú tu také vlasové štúdia, kde vlastne ti kamerou chodia po hlave a oni ti vydajú potom taký ako certifikát, Certif, že, že čo tam máš, ako máš priechodnosť, ako máš cibulky, či sú mŕtve alebo živé. Geniálno. Áno? Od, od nečeho tak musíš začať. Môžem odporúčať. Pozor, môžeš od nečeho jeho musí začať, lebo ak je niekto odborník na takú úzkú speciálnosť, na vlasy... Tak tam nájde tak, všeličo, tak čo by sme my nenašli. Veľa, oni vedia veľa toho. Super, dobre, takže vlasy máme odpovedané. Aký máme list ďalší? že e, či sa oplatí kúpiť a používať olivový olej. Čo? <laughs> Tak jednoduchá otázka, ale všetci máme doma olivový olej, takže asi odpoveď bude celkom zaujímavá. Vieš, to je preto, lebo som ja povedal, že olivový olej v e, reláciám, ale predtým, ak si možno zabudla, olivový olej je veľmi známy v mediteránskom, tam skoro a mast, ano. aby možno masty nechci, možno tu i tamo negde, mast existuje. On myslí bravčovú mast, že oni tam nepoužívajú bravčovú mast, Mediterán. ale... Áno, oni používajú možno čak, olej olivový. Možno hej. čak... A mne sa zdá, že používajú. No ale neviem, čo? bola som tam párkrát a nevidela som bravčovú mať. A nesmrdela ulica tou bravčovou Vieš čo, nie, masou. to myslím v tých domácnostiach, ale a viac olivový. A ten no. olivový je taký známy, že on vstúpil na, do kontinentu. I teraz my všetci Očakavame že mame tak te iste výsledky, ako majú Ti ľudia na, na, na, na moru, u Mediteranu Ale, ale, ja sam o tom vela písal, že ne očakavajte že máte také iste výsledky, ak nemáte asmo dvakrát Morsku ribu masnú Aha, čiže rybu. ty potrebuješ tej masnej ryby. ty musíš masnú rybu, omega možné. trebaš, omega, omega 9 Ty Čiže nepomôže ti len olivový olej. E, to znamená, olivový olej je dobar, dobrý, ale musíš mať k tomu ešte niečo. Alebo si brať omega, nie? Pa, alebo, alebo. No. V tomto prípade reklama na ten olej aj tvoje očakávanie No ja vraj robím sa, veľkú chybu a už som s tým prestala, tak ty mi to môžeš potvrdiť alebo vyvratiť. Ja som aj vysmažala v olivovom oleji, vraj sa to nemá. Absolútno môže. Môže. Kaže, to vidíš, nemôže. tak prečo som prestala, tak zase začnem. kaže, môže. Nejaký takýto títo, čo sa venujú zdravotným. No tak, nebudeš mať z toho taký účinok, ako keď si to naleješ na tú mastnú rybu alebo do šalátu. Jasne. Ty, pozri sa, ty rybu robíš na grille a sa olivovým olejom, petrzenom a áno, krásne, česnakom. Krásne na... ozdobíš mňam a ešte s kmínom ani nehovor. To som ja robil, Katka sa toga spomíne, veľmi pekne. Áno, áno, bolo to veľmi dobré. Da, <laughs> sliny tečú, Ale ty dáš do rúra na plech, dáš ano, olej a ano. Na Nebo... to môžem tiež opiec ryb, jasne. A v podstate teraz sa oplatí, keď ste gurmáni ísť na more, do Chorvátska, Jadranské, no, lebo... No decembri? Uh, áno, máš tam málo turistov. Napríklad na Hvare bolo um, ešte na Vianoce 18 stupňov, veľmi príjemne. Uh-huh. Sa chodilo iba v takto, vieš... Krátkých rukavách, eh, svetriku jemnom. A sver, svetriku, neviem, tam sa potom dá oveľa lacnejšie kúpiť aj eh, tá ryba. Budete, môžete si kúpiť v podstate čerstvý olivový olej. Mm, keď no. sme boli na Takže Balkáne. Vianoce na Balkáne, to môže. sme nerobili a môže to byť asi dobre. Vieš čo, my sme tak boli na Vianoce, bolo to dobre, no páči sa Počuj, pán doktor. keď sme boli na vulkáne a ryba koju smo u leto platili 20, 25, 300, stala 1 euro. Ó, to je iné Vánoce. 1 euro. To už len Oni... celú rodinu zobrať tak, a za 50 tak, eur máme tak, Vánoce. <laughs> to sa mi páči. Dakle, môžem ti povedať, že je olivový olej jeden z najbohatších zdroja nenasytených, nenasytených mono, mono nenasyčaných masných kyselina, aby si vedela a ktoré prijaznije pôsobia na srdce. A olivý olej môže, môže pôsobiť aj na trávenie a bežní starší ľudia rozprávajú, viete, ja nemôžem kakať, ja si počnem olivový olej dať. I to pomáha, zvlášť ak sa spomeneš jednej relácii, sme rozprávali, láhni si na ľavú stranu. Áno, na ľavú stranu, skrč sa, je do klopka. Tako to pomáha. A ešte alebo, aj troška kyslého mlieka tam tá, bolo. Aj to je, alebo si onda sadni na stoličku malu, da aby su kolena bola malo više. A, už davno je zname, a i to už su stari Greci vidjeli, že olivový olej pomaha pri rakovini. Oh. Da, to su, oni su lečili s tim, ali povedali se, kad bi to stale brala, ne bi si to mala takýto to problem. A mm -hmm. zvlášť povedali da je to e, veľmi dobrý pre, eh, ne chcem podati iba lijek, ali preko mm za srce lebo oleva kiselina, to, taj jedan druh eh, ono, nenasićeni masni kiselina, to je priroda, to patri toj olivi naš. Mhm. A prave ta mm, ono, masna kiselina ide na srce, pomaga mhm. srcu, a i kardiovaskularnom traktu. A Ináč aj na Twitcha, keď vidieš zvanie olivovým olejom, je veľmi príjemné. A, da, da, točno. A isto tako, e, kad imaš e, problema sa regulacijom cukru, uh -huh. v mhm. krvi dobre, dobre, dobre je zobrati olivovi olej. Akože I, pićo? Prosim? Pićo? Ma Ako... samozrejme. I isto tako kad maš problem sa kostima, kad bi žene vedjele, žene maju vjac, osteopeniju osteoporozu, 20 ml oleva, dve što je 20 ml, to jedan konjačić mali. Ano, je konjač, <laughs> konjačić. Može, može, može ti povijem nečo, ti 20 ml može viznamne zvišiti mineralnu hustotu kosti. Pa kad ešte zobereš magnezi, a ano, ako, ako potrebu, ako dovoli um, A jedan faktor ešte ako dovoli, možeš brati kalci. Inače, kalci nije tu mhm. dôležitý, mm-hmm. magnézium. A, drugo. Raz deň nestačí si ten, ako si to nazval, koňačič dať. No. <laughs> a vieš, taj koňačič, čo ty môžeš i dvakrát. Môžeš i dvakrát, A taj, taj výrazne, výrazne e, zmenšuje možnost osteoporoze, mm -hmm. osteoponije. A teraz, ak te hlava boli, zober si 50 e, mililitara teraz, to je už normalni konjak, i vipi ga, a čo se stane? Bolesti glave kosti zniže se o 60-70%, jer 50 ml je desetina ibuprofena tabletki protiv bolesti. Dakle, ten olej može naozaj pomahati. Najradi tabletki protiv bolesti. Ne možem reći nahradi, ali pomože Mhm. pomôže v tomto prípade. A, to je úžasné. I teraz by som sa ešte chcel na koncu opýtať, či existujú negatívne stránky olivog oleja. Ja poviem, že existujú. No ty sa hneď pýtaš, a ja tu na čo sedím? No hovor ďalej. Počúvaj, uč <laughs> Učím sa. Takhle, e, negatívna stránka. Vždy mi povedal, ima negativni učinak. E, što je negativno? Ja sam no, rekao, ano, predrahije. Aha, dragi, no tak to Lebo povod, ne bi mal ti povijem... Počas... Dobra, ali je rozne kvality, povedzme si, že to sú aj lacné, tie netreba kupovať. Počkaj, počkaj, počkaj. No? stare Jugoslavije, to je Jugoslavije pred, pred ovom našom vojnom, pred jedno 40 rokmi, a, maslinarstvo, mi to povijem, maslinarstvo, masline skoro zomrele u Jugoslaviji. Bolo nekih 20 dinara litra. To se ne oplatilo. Če maslinarstvo boli tičo virabali olivo i A teraz, teraz, ano. čo urobila vlada, regirung? Podali, teraz je olej 100, eura, 100, 100 dinara. I cez jedan rok se zrenovalo opće maslinarstvo, A naraz my smo veliki hrači na Balkanu, ano. što se tika, lebo 100 dinara, ano. to bolo petkrat viac, nešto normalna cena bola, to revitalizoro masline i teraz mi máme v Horvatsku masline, ali napred tome masline, mas, masline a potom aj olej. A teraz ti poviem. No maslina... Povedz, že maslina je olivový stro, stro, strom, olivovník. Pardon, pardon, tak, ja áno, si... lebo to som nepochopila. Čiže maslina, už strom. máte naspäť olivové to, stromy, to, takže teraz sorti, už máte dosť úžasného nových, oleja. Nových Nové sorty. druhy, jasne. Da, uh, greckých, italianských. Super. A teraz, uh, teraz Istra, Ichvár mhm. uh-huh. alebo Istra, dostali svetské medale, svetové Cel, medale áno, pre kvalitu a prešili sú kvalitu. Itáliu. Hej, hej, i grecku. A dôležité, prečo, prečo je grecký olej tak veľmi známy? Uh-huh. Preto, lebo uh, te mal, mal, olivy, maslin olivy, ktoré sú tam začne, nevidia more, uh-huh. ale more má vplyv Áno. A nemá Ten mahly. s ktorom by, a nemá, tak... ma, nemá chmla. Nie, áno. Lebo chmla je zabíja. Jasne, začne to hničiť. A preto no. je to tam u tom to, tej Super, časti. tak dnes by sme si mali pripiť vlastne olivovým olejom. Namiesto koniaku. Nerobíme reklamu nikomu, ale je to tak, olivový to tak. olej nám urobí dobre. Ja som si do ňa zvykla dávať dve, tri kvapky citrónu. Áno. Môže? Ľahšie, ľahšie sa mi strávi. Bosbe... Nie, je to dobré, určite. Na tvoj a najlepšie, a na môj žočník, najlepšie pod slnkom kúpiť si dobrý chlebík, dať si olivový olej do misky, do toho si dám sol a citrón a namačam Upravím si ten te. chlebík a, a, a lietám v siedmom nebi. <laughs> Zohrej panvicu, no. na kraje tak, to na 3, 4, 4 cm, cm chleb. No a e, trochu ga speče, aby si dostala tako, chrumkavé, áno, tako chrumkavé jasne. a potom namočí do oleja. A tak to už je žlčník už teraz kričí, že to Ni, nezvládne. Ne, ne, ne, ne. To, by zvládla. Áno, to tak je, to dnes večer A potom na to ešte daj šinken to už nie. My chceme jedlo chudobných. My sme v teraz konsolidačnom... Balíku. Áno, balíku a procese, takže žiadne šunky nebudú. Dobre, to bolo všetko poďme, z dnešnej relácie. na olivový olej. Áno, ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť, tešíme sa. A ešte máme ďalšie listy, ktoré použijeme v ďalšej relácii. Takže sa majte zatiaľ dobre, napriek tomu, že je december, že už zháňate všetko možné. Najdôležitejšie je pokojná mysel a nie darčeky. Tak Takže majte sa to prešli. Dva raz. pochárika alebo olej Áno, do jednej ruke, do druhej. Tak a vypiť ja, ja najlepší zdravie. olivový olej. Kati. Tak, ak máte otázky, môžete nám ich písať do kontaktného formulára na www.subotič.sk. Krásny zvyšok týždňa. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.